Book 2 29 Restoranshi Pirveli Restoranshi 1 Magida tavisufalia? Magida tavisufalia? Menu minda tu sheizleba? Menu minda tu sheizleba? რას მირჩევთ? რას მირჩევთ? ერთი ლუდი თუ შეიძლება. ერთი ლუდი თუ შეიძლება. ერთი მინერალური წყალი თუ შეიძლება. ერთი მინერალური წყალი თუ შეიძლება. ერთი ფორთოხლის წვენი თუ შეიძლება. ფორთოხლის წვენი თუ შეიძლება. ერთი ყავა თუ შეიძლება. ყავა თუ შეიძლება. რძიან ყავას დავლევდი. რძიან ყავას დავლევდი. შაქრით თუ შეიძლება. შაქრით თუ შეიძლება. ერთი чай თუ შეიძლება. ერთი чай თუ შეიძლება. მე მინდა чай ლიმონით. მე მინდა чай ლიმონით. მე მინდა чай რძით. მე მინდა ჩაი რძით სიგარეტი ხომ არ გაქვთ? სიგარეტი ხომ არ გაქვთ? გააქვთ საფერფლე? გააქვთ საფერფლე? გააქვთ ცეცხლი? გააქვთ ცეცხლი? მე არ მაქვს ჩანგალი. მე არ მაქვს ჩანგალი. მე არ მაქვს დანა. მე არ მაქვს დანა. მე არ მაქვს კოვზი მე არ მაქვს კოვზი